La historio de carnavalo en Brasilo. Carnavalai festoi ocasas en multae landoi en plei diversae manieroi, lau plei malsamai tradizioi. En Brasilo gi esas la plei granda popola festo ocasanta dum quartagoi antau la caresmo. Estas interesse compreni kiel gi comencigis cae ciel gi evoluis. Carnavalo alvenis Brasilon el Portugaluio en la dexesa iarcento. En Portugaluio gi estis antiqua popola ludo anta charesmo. Gi consistis el dibocia jetado de malpurigajoi sur alien homoin, ciu en heimai ludoi, ciu sur strate por malporigi alien homoen, oni jetis sur ilin farunon au cafon, foie ec urinon. Stranga ludo. Oni nomis gin entrudo. En Brasilo partoprenis la ludon sclavoi cae Europ de venai familioi. Ec de fenestroi oni jetis malpurigajoin sur preterpassantoin. La unua provincio, quiae occasis entrudo en Brasilo, estis la nordorienta Pernambuco. La festo estis evidente iom sovagia cae cruda. Quiam la Portugala regia familia venis en Rio de Janeiro, en la commensu de la XIX a.C., por eviti militon contra o Napoleono, Oni comences mil la ludon per importado de balloi cae masco promenoi lau la Parisa maniero. La tradizia sovagia entrudo farigis mal permessata cae police persecutata. Oni comences realigi la unua in carnavala in cae en rio oni formis la unua in carnaval in gruppo in danzanta in lao la sonado de canzonoi specife componitae por tiu celo. La unua sambo lerneio creigis en la iaro 1929. En 1970 oni construis en Rio cae San Paolo grandain paradeioin por defilado de sambo ensembloi cun miloi da partoprenantoi, la tiel nomataen sambodromoin. Curiose che multae en landai cae exerlandai turistoi raitas partopreni en la carnavalai paradoi de grandai sambolerneioi contra o pago de ne modesta quanto. Dume, la tradizio daure cunigas mal pli granda in hom grupoin, ciui spontane danzas cae cantas sur strate dum la carnavalai tagoi en maniero pli au mal pli organizita. Ancao en la nordo cae nordoriento de Brasilo, la carnavalai festoi estas treviglai. En Amazonio, la sambotromo povas accepti cent mil visitantoin. En Pernambuco, ciu iare ludas la plei granda carnavala strat grupo en Brasilo, ciu ricevis la declaron de monda nemateria ricciajo de UNESCO. Ancao en Salvador, en la stato Bahio, la carnaval festoi conducas miliono in da homoi sur straten por danzado kai cantado